Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ։ Զորակոչիկների երթմնակալության արարողություն հադրուտ քաղաքում։ Աշխատանքային այցով Արցախում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Պետնախարարը նորագյուղում մասնակցել է համանքի հաշվետու ժողովին։ Մարտակերտի շրջանում ընթացքի մեջ են գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Արյան փոխներարկման կարիք ունեցող թալասեմիայով հիվանդ երեխաներն այսօհետ կստանան անվճար բուժում։ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումները կրում են նախապատրաստական բնույթ։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Փետրվարի 3-ից 9-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հադրուտ քաղաքի ուշահամալիրում այսօր տեղի է ունեցել զմերային զորակոչի զորակոչիկների երթմնակալության արարողություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Արողության ներկային զորակոչիկների ծնողներ, հարազատներ, բարձրաշրջան սպաներ, հադրուտ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Գոմարտակի հրամանատար Դավիթ Ղազարյանի զեկույցից հետո առաջին պաշտպանական գնդի հրամանատար Սամվել Սարգսյանը շնորհավորելով զորակոչիկներին նշեց, որ դուք այսօր երթում եք տալիս Արցախյան գոհամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանի մոտ ազատամարտիկներ, որոնք ծառայել են մեր գնդում եւ Արցախյան գոհամարտի տարիներին, ինչպես նաեւ ապրիլյան պատերազմի օրերին, քարավոր ուղի են անցել հայրենիքի ազատագրման եւ սահմանների պաշտպանության գործում։ Արցախի հողը թրծված է հերոս տղաների արյամբ եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է տեր կանգնել այս սուրբ փողին նշեց գնդի հրամանատարը մեկ րոպե լուրությամբ հարգվեց զոհված ազատամարտիկների եւ զինծառայողների հիշատակը քուզիչ եւ զորակոչիկների ծնողների ելույթները նրանք հպարտ են որ իրենց զավակները համալրեն անհավես բանակի շարքերը եւ ցանկացան խաղաղություն որպեսզի զավակները ծառայեն եւ խաղապայմաններում վերադառնան իրենց հայրենի օջախները մնում է ցանկանալ երթում տված զորակոչիկներին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Փետրվարի 8-ին Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Արցախի հանրապետություն։ Արարատ Միրզոյանին մենք ենք մեր սարերը հուշակոթողի մոտ դիմավորել է Արցախի ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը։ Այսի շրջանակում նախատեսվում են հանդիպումներ հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, խմբակցությունների եւ մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների, պատգամավորների հետ։ Արաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կձևավորվի Արցախի հետ միջխորհրդարանական համագործակցության անձնաժողովի նոր կազմը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, ով երրորդի աշխատանքային այցով գտնվում է Արցախում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այսօր Արարատ Միրզոյանը հանդիպումներ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահի, խորհրդարանական խմբակցությունների, մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների ու падգամավորների հետ։ Խորհրդարանական հանդիպումներից հետո նա հանդես է եկել ճեպազրույցով ամփոփել օրվա հանդիպումների արդյունքները։ Մենք վերահաստատեցինք Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանների հետ համագործակցությունը ամենաինտենսիվ ձևով շարունակելու հաստատակամությունը, ասաց Արարատ Միրզոյանը, նշելով քննարկման նյութ դարձած հիմնական թեմաները կարևորում եմ ինչն է առանցքային էական այս ամբողջ խոսակցության ընթացքում դա Հայաստանի նոր իշխանությունների առավելագույնս հասկանալի, անկեղծ, թափանցիկ, կանխատեսելի լինելն է Արցախի քաղաքական ուժերի համար եւ այս առումով իմ տպավորությամբ գոնե հուսով եմ Արցախյան գործընկերները կկիսեն այս տպավորությունը, այս առումով խոսակցությունը իհարկե ստացվեց։ Արցախի խորհրդարանականների հետ քննարկված հարցերից էր նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի միջև ռազմաքաղաքական դաշին շենք կնքելու խնդիրը։ Ինչ են խոսել այս մասին։ Հնարավոր է արդյոք մոտ ապագայում ունենանք այդ փաստաթուղթը։ Մենք ունենք մեր համազգային օրակարգում մեկ գերխնդիր Արցախի հարցի արդարացի լուծում։ Այս հարցի լուծմանը պետք է ծառայեցնենք եւ Հայաստանի խորհրդարանի ուժերը, եւ Արցախի խորհրդարանի ուժերը, եւ բոլոր հնարավոր հա, ողջ պետական կառուցվածքը եւ նաեւ հանրության ջանքերը։ Այդ նպատակին հասնելու համար ինչքանով օգտակար կլինի այդ դաշինքը կամ այլ որևէ գործիք, օրինակ Արցախի հանրապետության ճանաչումը կամ այլ բազմաթիվ են, հա, գործիքները այս հարցերի շուրջ պետք են խորքային, շատ խորքային քննարկումներ եւ փաստարկների եւ հակափաստարկների լուրջ վերլուծություններ, որպեսզի վերջո հասկանանք այս կամ այն գործիքը ինչքանով է օգուտ տալիս, ինչքանով է վնասում, ավելի շատ օգուտ է տալիս, թե ավելի շատ վնասում է իմ ասած համազգային օրակարգի թիվ 1 խնդրի լուծմանը։ Արարատ Միրզոյանը խոստովանեց, որ անձամբ ինքը դեռևս չի կողնորոշվել, թե ի վերջո անհրաժեշտ է ունենալ ռազմաքաղաքական դաշինք, թե ոչ։ Իսկ ճշտող հարցին, թե ինչ է նշանակում հակամարտության արդարացի լուծում, Արարատ Միրզոյանը պատասխանեց, որ արդարացի լուծումը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է։ Հայաստանը կողմ է խնդրի խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծմանը խաղաղ բանակցություններին միայն խանգարում են Բաքվից հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները եւ չգիտեմ չգիտեմ, Սևանը գravelու, Երևանը գravelու կամ հայությանը, չգիտեմ, ճշնամի հրճակելու տարբեր մակարդակներում ոչ միշտ պաշտոնական, երբեմն նաև պաշտոնական բնույթ ունեցող հայտարարությունները։ Կարծում եմ, որ պիտի հարևան երկրում հասկանան, որ եթե իսկապես ուզում են խաղաղբանակցություններ, ապա ռազմատենչ հայտարարություններին պետք է վերջ տալ եւ եթե կա բանակցությունների անկեղծ ցանկություն, ոչ թե իմիտացիա անելու փորձ Յուլիա Վանյան այսօր Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը փետրվարի 8-ին Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքում մասնակցել է համայնքի աշխատու ժողովին։ Խորհրդակցության ժամանակ Նորագյուղ համայնքի ղեկավար Էդիկ Մարդյանը ներկայացրել է 2018 թվականի տարեկան հաշվետվությունը։ Համայնքի ձեռքբերումների շարքում նա առանձնացրել է նախորդ տարի սեփական եկամուտների գերակատարումը, պետական միջոցներով Նորագյուղի Բանյան միջհամայնքային ճանապարհահատվածի ասֆալտապատումը, որն էական աշխորհություն է մտցրել համայնքի կյանքում։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացրել է գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարության հիմնական ծրագրերը։ Խոսելով ռոռոկման ջրի խնդրի մասին, պետնախարարը հավաստիացրել է, որ հարցն ուսումնասիրության փուլում է եւ կառավարությունը մտադիր է այն լուծել կամ հին ջրամբարի վերանորոգման կամ նորի կառուցման միջոցով։ Չնայած եղանակային պայմանների պատճառով հացահատիկայինների եւ գառնանացան մշակաբույսերի անցած տարվա βέρքահավաքի համեմատաբար անբավարար արդյունքներին, Մարտակերտի շրջանում այս տարվա βέρքի տակ կատարված սանկցիա ցուցանիշները չեն զիջում նախորդին։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի հողօգտագործման եւ հողաշինարարության բաժնի պետ Կարեն Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում ներկայացնելով անցած տարվա ցանքսի եւ բերքահավաքի արդյունքները նշեց, որ տարին ընդհանուր առմամբ անբարենպաստ է եղել հողագործների համար, ինչը բնականաբար բացասաբար է անդրադարձել ցուցանիշների վրա։ 18 թվականին շրջանում ընդհանուր ցանկատարածները կազմել են 9473.625 հեկտար, որից աշնանացան 7200.885 հեկտար, գառնանացան 2282.74 հեկտար։ Աշնանացանի հացատեկայինների միջին բերքատվությունը կազմել է 14.9 ցենտներ հեկտար։ Այդուհանդերձ Մարտակերտի հողօգտագործողները չեն վահատվել, նշում է շրջվարչակազմի գյուղբաժնի պետը, ներկայացնելով նաև այս տարվա բերքի տակ կատարված ցանքսի ցուցանիշները։ Օգտագործողը այնուամենայնիվ չեն կճվել եւ 19 թվականի բերքի տակ աշնանացան ցուցանիշները հասել են նույն 18 թվականի ցուցանիշներին։ Այսինքն 19 թվականի բերքի տակ ցանվել է շրջանում 7021.9 տասնորդականի հեկտար աշնանացան, որից ծորեն 3860.7 տասնորդական հեկտար, գարի 3261.2 տասնորդական հեկտար։ Այս տարի գառնանցանը ավելացել է մոտ 3150 հեկտար տարի Սերմացուի պահանջարկի հայտ ենք ներկայացրել նախարարություն Մարտակերտի շրջանում այս օրերին ընթացքի մեջ են գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Ներկապային շրջանում կատարում են գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքներ, գարնանացանի սերմերի պահանջարկը արդեն իսկ հավաքագրված է համայնքից դեր ներկայացված գյուղատասյան նախարարություն, սպասում ենք սերմերի ներկրման հանրապետություն, որ เป զի օգտագործողը ստանա իր սերմացում։ Շրջանի գլխավոր գյուղատնտեսը մեծ հետ զրույցում խոսեց նաև հողօգտագործողներին մտահոգող համար 1 խնդրի մասին, նշելով, որ դրա լուծման հետ մեծ հույսեր են կապում։ Հորոքման պահին սեզոնին մի շարք մշակաբույսեր, նամանական անցան մշակաբույսերը տոժվում են հորոքման ջրի պակասությունից, բայց ուրախություն ասեմ, որ արդեն Թարթարի ջրանցքի ծրագիրը ուժի մեջ է մտել եւ հույս ունենք, որ այն ժամանակ արդեն հորոքման ջրի խնդիր չենք ունենա։ Անասնապահության ճյուղի այս տարվա ցուցանիշները նախորդի համեմատ բացասական վեկտոր ունեն։ 18 թվականին 6412 գլուխ խոշոր անասուն, խոզը 2779 գլուխ եւ թռչուն 57039 թվեր, սակայն այս տարի նվազել է եւ խոշոր յաջրավոր եւ խոզերի քանակը ահագին նվազել է։ 700-800 գլխով նվազել է։ Մարտակերտի շրջվարչակազմի գյուղբաժնի պետը անասնագլխականակի նվազումը մասամբ պայմանավորում է յուրաքանչյուր տարեսկզբին նկատվող զանգվածային մորթով, սակայն նշում է, որ նույնիսկ տարվա ընթացքում գլխականակի բնական աճի պարագայում նախորդ տարվա ցուցանիշը չեն ունենալու։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի առողջապահության նախարարության որոշման համաձայն հանրապետությունում հաշվառված թալասեմիայով հիվանդ եւ արյան փոխներարկման կարիք ունեցող երեխաներն այսուհետ կստանան անվճար բուժում։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի ռուսկաբանական ծառայության բժիշկ Արյունաբան Ստելա Թովմասյանը, նշելով, որ Արցախում թալասեմիայով հիվանդ եւ արյան փոխներարկման կարիք ունեցող 5 երեխա կա։ Նրանց մոտ հեմոգլոբինի ցուցանիշները ցածր են։ Ըստ նրա, արյան փոխներարկման գործընթացը հանրապետությունում իրականացվում է արևիկ մանկական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Խոցել է քրիստոնյա համայնքների օգնության հայկական մարդասիրական առաքելությունը կյանքեր է փրկում, կողոքի շնչի փրկվածներին եւ հույս կվերացնի։ Այս մասին հայտարարել է հայդատի հանձնախմբի նախագահ Արամ Համբարյանը։ Հիշեցնենք, որ 83 հայ մասնագետներից կազմված խումբը փետրվարի 8-ին ժամանել է Հալեբ քաղաք։ Խումբը ռազմական գործողությունների գոտուց դուրս գտնվող Սիրիայի բնակչությանը հումանիտար եւ բժշկական օգնություն կտրամադրի, ինչպես նաեւ կիրականացնի տարածքների ականասերծման աշխատանքներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումները կրում են նախապատրաստական բնույթ։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նրա խոսքով դա անհրաժեշտ հաղորդակցությունը, բանակցությունները վերսկսելու համար։ Ալիև-Փաշինյան հանդիպումը հարկավոր է դիտարկել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման բանակցային գործընթացի նախապատրաստման համատեքստում, սակայն դրանք բանակցություններ չեն բուն հակամարտության լուծման որոնումների մասին, նշել է փորձագետը։ Ստեփան Սաֆարյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը հստակ հայտարարել է, որ բանակցություններ չի վարի Արցախի փոխարեն։ Հայաստանը իհարկե կբարձրացնի Արցախի կարգավիճակի եւ անվտանգության խնդիրները, բայց հանդես չի գա որպես բանակցությունների կողմ Ստեփանակերտի փոխարեն, նշել է նա. Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը շնորհավորել է Դավիթ Տոնոյանին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնն ստանձնելու կապակցությամբ եւ ընդգծել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հուսալի դաշնակիցն ու կարևոր գործընկերն է Հարավային Կովկասում։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Դավիթ Տոնոյանին Սիրիային ցուցաբերած մարդասիրական աջակցության համար, նշելով, որ Հայաստանն առաջինն է արձագանքել արաբական պետության խաղաղաքաղաքացիներին աջակցելու Ռուսաստանի կոչին։ Հանդիպան ընթացքում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ Վրաստանում գործող Լեռնաշխարհ միություն հասարակական կազմակերպությունը տարածել է հայտարարություն, որում պահանջում է ապամոնտաժել Ադրբեջանի ազգային հերոսին նվիրված հուշարձանը Վրաստանի Մարնեուլիի շրջանում։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Վերջին շրջանում Վրաստանում ադրբեջանական համանքի ներկայացուցիչների եւ Վրաստանի խորհրդարանի ադրբեջանցի պատգամավորների կողմից մեծ աղմուկ է բարձրացվել Սամսխեջավախքի Բուղաշեն գյուղում Միքայել Ավակյանի կիսանդրու վերաբացման կապակցությամբ։ Եթե գյուղի ծնունդ հանդիսացող մարդու հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը կարող է այդպիսի աղմուկի պատճառ հանդիսանալ, ապա մենք պահանջում ենք ապամոնտաժել Ադրբեջանի ազգային հերոս Ջալիլ Սաֆարովին նվիրված հուշարձանը Մարնեուլիի շրջանի Լեժբադին գյուղում, ով Ղարաբաղյան պատերազմի ակտիվ մասնակից էր եւ բազմաթիվ հայերի է սպանել, այդ թվում խաղաղ բնակիչների, որի համար էլ արժանացել է Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչմանը։ Հանրահայտ ռուս եւ իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը, ով գտնվում է Հայաստանում, այցելել է Եղեկիս գյուղում գտնվող հնագույն հրեական գերեզմանոց, որի հարևանությամբ նաեւ ադրբեջանական գերեզմանոց է տեղակայված։ Նա նշել է, որ խորհրդային տարիներին այստեղ հայեր եւ ադրբեջանցիներ են ապրել, սակայն Ղարաբաղյան հակամարտության բռնկումից հետո ադրբեջանցիները հեռացել են Հայաստանից, ինչպես եւ հայերը Ադրբեջանից։ Պետք է ասեմ, որ հաճելիորեն զարմացած եմ այն փաստով, որ հայերը ձեռք չեն տվել վառել գերեզմանատանը։ Չկա ոչ մի քանդված գերեզման, որևէ գրաֆիտի կամ վանդալիզմի նշան, ասել է բլոգերը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է։ Դժվար անցանելի է Սոտ Կարվաճար ավտոճանապարհը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ծմերային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոճանապարհային դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով հնարավոր է մռախուղ, վարկյանում 3-ից 7 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։